بسم الله الرحمن الرحيم سورة المدثر مكية خمس وخمسون آية أتى سورة المدثر nakiyatin itu dosa Mekah temurunnya. Khomsun wa khomsuna ayatan jumlah ayat wonten seket kansal ayat. Surat Al-Mujadil lafal al-mudjasir niku maknane wong sing kemulan padha karo al-muzammil maknane wong sing kemulan niki perlu penjelasan secara konkret lapal al-mujjate ditujokake kanthi nabi sebab nalika keturunan ayat menika kanjeng napi asale nepi cara wong nepi sapa nak Gua Kirak. Gua Kirak niku gua sing tenggene gunung Jabal Nur. Niki dulur-dulur ingkang sampun nate haji nek teng Mekkah nek nuju Makkah perode sesek. Itu sakit ningali Gunung namanya jatah Dan gini gunung jatah Nur itu wantan gua Gua itu tinggi Para pemuda-pemuda Sehidup hati Gerwantun ini enggak Nek semingguan itu kira-kira nek sing cepet waktune sak jam pun cuci minggir. Mbak Kiai Arwani nalika hati nate munggah tengene jagal nur mlebet tengene gua kira kepengen reti kanjeng Nabi nalika nepi nepi dan gua kira. Lana sing muzakir niku Kali Nabi lucu kemulan sendirio tapi bosen saking dua kira Ini perlu keterangan Pulau terangke sing muzakir Kali Nabi kemulan Gatuh kemulan diparani karo malaikat Jibril Ya ayyuhal muzammil Bumil layla illa qalila Dikon tahajud kontangi sholat ya. Nah sing niki kontangi dakwah Kanjeng Nabi latihan nepi niku mulai bulan bulat mulai bulan bulat nepi kadang-kadang seminggu wangsel terus nepi mana sepuluh dina wangsel niku buka tijak yang istri yang benar-benar bantu perjuangannya kaji nasi masak-masak no tepatnya tanggal fitulah Ramadan jadi mulai bulan mulut nepi seminggu wangsut, nepi mana, sepuluh dina wangsut. Kepengen, wonten pitudus saking Gusti Allah sebab masyarakat Arab niku kebangetan dilang lengke jenapi ora mandi mori mo mino majat nasi madon hilang lengke ora mari-mari kanjeng Nabi nangis rumati masyarakat ini carane si kandani apa nah kanjeng Nabi nyuwun pitus yo saking Allah nepi nenek dua piro ngajot sama masyarakat Tanggal itulah malaikat Jibril mandat langsung melepet tengkuwa kira. Malaikat Jibril itu paling bumi gede malaikat Jibril. Tapi malaikat ini semendo-mendo jadi manusia. Nalika merbu kuwa kira ya macam manusia. diceritakake malaikat jibril nak nuju metu injil nabi macam manusia jiwa manusia niku rupa kaya sahabat kanjeng nabi sing ganteng namine jatiyah jatiyah itu cara zaman kuno nabi yusuf e. sahabat paling ganteng namine jatiyah Malaika Jibril madak Jafiya. Kaji Nabi Dret Cik Malaikat Jibril nanti ke Ekra eh, Maca Masira Kaji Nabi sementara jawab Ma'a Nabi Tori En aku raisa maca Maca apa Terus dikikap Disikap wis grecek malah sikep iku aturane nang dalem dakap pertawa grecek sikep nisa yunani kan ekro jawabe tetep ma ana pikori en aku ra iso maca lepen maca pon gak tau maca maca dadi sikap mana Cipril maca ekro eh, باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم في القلم علم الإنسان ما لم يعلم dari kaya mono terus malaikat Jibril makur Kaji Nabi sempat jerejeke, terus mulai tupi dalam kepada Bu ca ya Khadijah, jatiruni, jatiruni, kemuli aku, aku jerejek kembali, kemuli. Terus di penjara, bunda sake kemol, terus di kemuli kata Bu Khadijah. Sarah, bertemulah malaikat Jibril marah ya ayuhan mustatir tumpa andi warok baka pakapir watia baka patahir waru jiza pahjur wala tamnan wala tamnun tas takti wali roti gafasdir ini itu Anjing Nabi lajeng jenggelek eh, aku jerecek malaikat sing mak nggo kira mrene Zaman bahasa Nusa Dredjek, orang taman itu tiang ahli nota masyarakat, seneng karo cahyatin, suka hormatnya orang tamu-tamu, Jangan bacaan jadi susah bacaan apa-apa. Itu bawa tidak. Nuturi mereka jadi kandung nabi. Mulanya lalu ke dua pisah. Nyawa melaku kau tidak. Ini kandung nabi muring-muring. Kanjeng Nabi nek muring-muring niku kaya rezeki billahi, muring-muring karena merjuangane agamane Allah. Nate ngomong-ngomong Kanjeng Nabi mbuka cara kudus gawe bancaan. Aisyah iki terkenal Pak Rie Khadijah iki ponakane Jeleng-jeleng majlis Jum'at Bajar Maru Wong wedok nek diwayo ya maru itu nek disebut maru nek mantep iki wena patija iki ana patija kene tu aja nira patija Khadijah, bolak-balik Khadijah. Oh, no. Nah. Jadi, dua Aisyah. Apa Aisyah? Aku kata Khadijah senang gini. Khadijah itu seolah-olah aku tak terima. Aku perjuangan ya Allah ya Allah itu yang bela Khadijah. Hmm. Dikenali wetan, dikirim roti Khadijah. Malah kue jurung tahu perjuang ake, aku. Aku kasih satu ketiga di karone anak enam. Karena kue malah rana. Oh, ngamuk ya. Kanji Nabi ku dalam keluarga kemayunan, nak wedek, nak lanang kemakinan. Ku disengen nih, orang oleh. Wong ora oleh kemalu, ora oleh kemaki. Ya. Itu Aisyah. Itu Bu Aisyah nalika itu nenyek darah-darah. Khotijah, Khotijah, tidak balik Khotijah. Seakan itu, Bucu itu wek, wis mati, dihaling-haling. Wis tandingan kalau perawan cantik, waduh, asalnya ngono. Ngalem ala, eh, mau ke Bu Khotijah. Nalika kanjeng Nabi kantor Bu Aisyah itu Bu Khadijah pun sedo. Diarani wong wedok wis tuwa bangkak ngono. Nalika Nabi ora terima tenan Mureng-mureng tenan. Jadi kajian nasi ini ku seneng tawadu. Baca sing khotijah ku tawadu e nemen. Tawadu e nemen. Ngono baik. Nalika buka tijak Arab sedo Umur tijak kangsa Ganja Nabi was umur seket Ganja Nabi Milih buka tijak Uju sekarat Nemen Nemen Cara kudus Uang sekarat itu nemen Nemen itu tegasnya lorosin banget tanda-tandane wong nemen iku lali jenen lali anak lali omah itu tanda-tanda maka diri wong lorong betul Baca kena rapet sama terus sing orang nih kue ke siapa Kulang di konca sampingan Neku orang Niku wong pak, dan wis neng larang. Aku cuma donok di sampai tenggiri yo. Agar takon dino, takon singen, takon itu berarti larane wis nemen. Bu Khadijah nemen kanthi Nabi tele. Saben tele teng lebet Kanjeng Nabi bensa nek Bu Khadijah larane wis nemen. Wis kanjeng Nabi ngendika, Ya khatijatu Ila latinti durratiki fa'abri'ihimna min nisalam Khatijat Kita telah kaya wisarat wafat Engkau nak seliramu si dewa wafat Nak kepetuk maru-marumu sampaikan salamku Lalu ini orang nemen Bisa juga bukan biasa dan bisa jengger. Duh, kok mau ngomong maru padahal di eko dek ke bicara nake mengenai cecok ke ting-ting. Kok ujuk-ujuk ngomong maru berarti kini dek ewe sahu rapi satu rumen untuk aku. Diurus nih. Ya Rasulullah, waham kazau wajah kambing. Di Nabi, itu sangat pun nanti kawin. Tak jadi ini kerjaan terpulau. Tak ngomong-ngomong maru. Lupa itu. Lagi, mungkin nanti kalau marah ini kan sangat diterangkan si Joko Tingting. Dari nanti Nabi. Lagi ini kalau ngomong-ngomong maru ini kenapa itu ya? Kalau mau terima ini. Kala la ya khadijah, kala aku nalikan untuk seliramu gres cek joko ting ting lampun kok ngomong-ngomong makhluk ini genai di ini khotija besok nak suarga di kiamat nak suarga itu dirabek lagi kusi Allah untuk orang wedok telu Cici Maryam ibune Nabi Isa loro Asia tujuhnya Fir'aun nama telu koloso api ne api Musa. Oh, wajak wajak kuno tak ya, wajak wajak kuno. Terus nama nek dia mati. Barang <laughs> wes genah dan Aku jujur no, wong wejo nek cicak ngomong ramangan, ngomong-ngomong maru, ngomong-ngomong bojo, cak seneng. Ada orang lain ngomong-ngomong lagi, seneng. Jadi wong lanang karo wong wedok dhewe walai sal zakaru kal unsa lanang karo wedok dhewe. Ana teniki kangge jenengan kanggo ngrasa kekeluargaan nek ana wong wedok wedok aja ngomong-ngomong wong wedok. Senajan sampean seneng wae kangge meneng ae ngono. Malah itu karam. Apa wae jenengan iki kanjeng Nabi. buatan buatan pilihan. Tapi badannya wis diurus, lajeng jadi khotijah marem desik. Ternyata ini keterangan. Wong mati nak lode alam darja, alam kubur. Oh, ada keliru kuburan. Wong mati nak lode alam kubur. Itu nak wong sing soleh soleh. nek wedok salihah salihah isa kepethok kepethok bukti ne kami nabi ngirim ke salam regene bu mariam asia bolso bu khotija wis mangkat reng alam bubut ning nabi jereng bu khotija ttv salam Gisana. Orang usah nanti ini kan suatu. dan alam barzah pun sakit kepedok. Yang pertama, alam barzah, alam kubur, itu sanet kuburan. Ya, ini nak lucu keliru-keliru ini. Ya. Wang mati no alam kubur, ditekani malaikat mungkar nakit, ditakoni ngimak roh buka. No, ini kono sing nanggapi. Ayo. No kuburan, ditakoni malaikat. kepilihnya nah itu biasa tak tata belak-belak orang itu orang paham tidak ada yang orang paham maka Jumat baca pilihnya kuburan kalau alam kubur itu dewe Bagaimana sampean ilmu pengisar meja ini? Sangka ngipi. Ini namanya jenengan masuk alam impian. nalika mimpi jadi kemanten oh, kepenake ra mesakan niku boten kok nak bone nganten ana meja iki boten sama turu nek masuk alam impian kepenak kepenak kacane sampean kandane Oh nyakak beda aku tak sing turu. Ada bangane turu nang meja meja iki. Ngene iki ya cakasu, ora kepenak. Jadi contohnya alam impian, alam kubur. Jadi yang ada alam kubur, coba pasok. Nah, ini kita nanggapi apa keliru. Wah, bejo ya kami nanti. Bisa untuk Bu Maria, Asia, Korosel. Sampai dengan ini kok bejo banyak. Ini kok keliru. Kok kanji nabi yang bejo. Keliru. Nanggapi ngomong keliru. kecoya Asia wong asale bojone Firaun kok encok kanjeng Nabi kecoya Asia Maria sale ra de bojo wae encok bojo jeneng Nabi kecoya Maria Kalau orang de bojo ndak bojo kan Nabi kecoya kalau Jadi saya kerja saya itu Bukan kanji Nabi yang bejo. Berarti sama orang nanti pangkatnya di Nabi. Ini kira. Nah, terus, orang pelajaran. Wong mati kepada wong mati no alam gugur, iso bagian binagen. Morane jatah. Lalu kadang-kadang wong haji itu nak hijau haji Nah, ziarah makam Nabi, aku titip salam. Itu paling sakit. Ojo kok. Oh, ah, salah dewe ya, ojo kono. Aku titip salam, salam. Terus depannya sampai asalamu'alaikum, langsung dari Nabi Bacanya asalamu'alaikum min akhi Joko sing titik Jadi caranya Assalamualaikum ya Rasulullah min akhi Sapa Ahmad. Sakit eh. Rata nak dalile. Ya. Nah, ada orang yang rata nak dalile itu berbuat ngaji kurang jadi. Ya. Jadi dalile orang. Jadi kalau siapa mater, kita tak terangkan secara rinci. Baca kandeng api kemulan terus syarat jawab ya ayu al mujadi nak ya ayu al mujadi namun jawab kajian nabi kontami tahajud cari tahajud ini ah, perlu keterangan Sholat tahajud niku sak derenge ana sholat gangsal waktu. Nek sholat lima waktu duhur asar malik isyak subuh temuru negajane kaji nabi esrok. Bagjane esrok merah temurun sholat jangka waktu. Nah sabdurune esrok kaji nabi pun dijauhi sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu sabdurunya ono sholat lima waktu. Hmm. Lah niki kadang-kadang ono sing ngalami kanthi nabi nalika Isra Mi'raj mandek namane gangsal tempat tengene taibah matinya. Nah, tengene makna tempatnya Nabi Isa nginap tersinap Nabi tunap nabi lalu lagi aneh anak bangsa Niku kata Nabi di jauh malaikat Jibril kon sholat rong rekaat. Niku mau masih nanggapi. Wong sholat jurus temurun kok kan Nabi sholat itu sholat apa? Ah niku wong rata. Sama tanya nih. Sak turunnya kanya Nabi Isra, wis ana wahyu sholat, sholat ejarani, sholat tahajud, utawi kiamu lain. dalile nakone surat al-muzammil apa jane isra mi'raj salat tahajud di mansuk Wala sahabat, wala sholat hijawi, sholat tahajud sebagai sholat wajib orang. Diganti sholat duhur asar, marib isyak lan subuh sing wajib limau. sholat tahajud sunat sholat ya kena ora ya kena tapi khusus sekali nabi sholat tahajud tetap wajib hmm. jadi sholat tahajud dimansuh karena sholat gantar waktu nah, jadi kalau wajah sing surat mudasir Surat al මක්කේ යත හම්සන් වහම්සෝන ආයත සුරත් අල් මුද්දස්සේ හම්සෝ මක්කා සමරුනේ ජම්ලායත් වන්තන් ayat ගන්සා ආයත بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها Eh, wong sing kemulan. Sing jarane kemulan. Niku mboten nganggo kaos jeng. Kaos jeng, kaos kemeja, kaos sing nempel kulit. Niku namanya mboten kemul. Nek cara kudus kemul itu Klambi sekitar pelke Allah gak jane kemejan atau kaos hem. Itu mujase. Jadi nek cara Arab mujase kemulan. Anak yang kawasan kawasan kok atau kawasan belum ngamilnya bus buatan mujase. Songkon derdeket rasa ati sing nabi kemulan mulane ayate disesuaikake ya ayyuhal muddatsir eh wong sing kemulan kum dangi otira dangi aja kemulan Fa'andir mongko peringatana siro ing wong wong kabeh sing jorok gelem iman kandhane peringatno neraka. Jadi kaje nabi terus jenggel niku medal. Apa teh jadi utusan? Ini lagek-lagek kemulan. Jangan bayangin kayaknya dan upamanya wayah Cukup jumlah sange tak ora ngono ya. Oh, kula mau ae ketelatan kok. Wis kemulan ketemu setengah papat ya ora tau sampe tak. Jadi nek ne jiwa jawa jawa kapan bayangke nunggu sampean. Kira-kira apa tau ora. Warab saka fakarti lan eng pangeran ira fakapir mongko magungno sira. Aja dicekuto akhire ngene para musyrik. Warab saka fakarti Wasiyah baka fatahir lan eng jarekmu Vata bhera maka no chakna atera. Niki wasya gaka fata hiri nyindir kebiasaan wong Arab Arab. Wong Arab Arab zaman niku nek jo nganggo <coughs> juga. Niku nyeret-nyeret. nyarat-nyarat cuk do kena najis iki jelingno wasia bakal batok sir jadi nek kanggo cara nek Indonesia cara wata celana sing rada dhuwur aja nyarat-nyarat nek kena najis kon bahasane kudus kon cincin-cincin Niki sing kejadian sanggone daerah-daerah. Nek ana nganten, Langkong-langkong sik wedok. Ya, si wedok itu dipanyai saya, saya edoru krensen. Nah, ini pun nama-nama, sangkan wajib ngelengake. Yang krensen dijunjung. Nah, di situ. Jadi, warap mati yang bakar, batas wir. Sangkan lengke. Ya, apa itu, sangkan sik benak no, saya aja ya. Kondo kaya sing nonton mantannya itu kan. Di saya ekran saya pun di studio mana. Antara kayak nganten dong. Itu biasanya sing wejok-wejok itu krengsek. Jadi sampai lengke soalnya sampai pun berarti ngaji wasia baka watafir. Cuma ngeling yang mana pun ya orang orang gampang. Kadang-kadang orang sing wani orang sing orang. sing silengke sing noto niki apa kreng sangatan mangke boten kan boten kene ya ngono boten sae nek gegak kan paham ya jan iku amarga iku lho macam lara ae gak boten gagal lho mlingke tiyang boten kan iki dadi jere-jere wasi ya bakal stop iki warujina bahjur lanteng berahono wajur mongko ninggal siro ojo mbok sembah ya. mereka nalika itu cirawala berahono tengene kakja jumlahnya wonten telur mata sewidak jadi telur mata sewidak itu ngubengi kakja hmm. Nah, ini kan Nabi dijawi warna juga wajur. Walakam nun tas Lan ojo ngawen ngawen siro tas Kale jaluk bali sing luar ake Walakam nun lan ojo ngawen ngawen siro Ek wong liyo tas taksir Kale jaluk bali sing ake Niki nyindir Regene wong arah Lan wong secara umum Wong itu nek nyawen nyawen Regene liyane Iku ono sing ngaweh karena ikhlas. Tapi ono wong ngaweh sing kepengin jaluk bali luwe akeh. Nek cara dusun apa jenengane? Nek ngaweh di balai ini apa jenengane? Ngaweh tapi jaluk bali di sini di balai ini. jaluk balen. Iku. Dadi wong awake itu ana sing ikhlas ngaturi. Ana wong sing ngaweh tapi ngarep-ngarep balenane. Iku. Niki kanjeng Nabi dilarang karo Gusti Allah. Muhammad kira nek ngaweh-ngaweh aja ngarep-ngarep balenane. Hmm. Nah, niki mulang dateng kula niki. Nek kula jenengan ngaweh tapi ngarep-ngarep barengan. Itu orang nanti haram. Tapi nek kanjeng Nabi boten dipun parengake dening Gusti Allah. Wali Rabbika Fasbi Lan krono merjuangake pengenan ira Fasbi mongko sabar sira. Niki namanya perjuangan. perjuangan itu yang dimaksud derekake sedaya perintah nyingkiri sekele awisan itu perjuangan. jadi perjuangan itu yang dimaksud derekake sedaya perintah Gusti Allah nyingkiri awisan itu pun namanya perjuangan. Lah kadang-kadang ya, sok dialang-alangi karo wong kafir, atau dialang-alangi karo wong sing ora seneng. Lah sahabat, jangan gunane, buatin parang galet. Terus sahabat, hati ini ngerencet orang siulai balet. ngotot telulas tahun laki temurut ayat kena bales bales perang jadi bales niku boten kahanane perjuangan jadi yang dimaksud berjuang niku Nida ake jauh perintahe Allah Nebihi arisani pun Ini perjuangan. Tak jodohnya berjuang, kayak sikan, ku kata orang kafe, kengeng balas. Ini sosok ke keliru, wajib balas. Itu keliru. Ya. Jadi, tidak diganggu kalau orang kafe, kengeng balas. Nek kepengen lo dalile surat An-Nahl juz 14. Wa in aqabatun فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ Wa أُوْتِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ رواه مسلم عليه وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا أُوْتِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Surat An-Nahl juz 14 menyandak subhanallahi asra. Menyandak surat Isra. Ayat menika temurun ring kanjeng Nabi nalika kanjeng Nabi ngerti Fa'lik Hamzah dipateni wong kafir nalika perang Uhud Ciro teh roceh jasate Labene dikunteng, irunge dicowel, dipate dicople, atine dikerong Kaji nasi ngerti, ora tegel Mata ini kok nanti sadis, nanti kehul matanya diketok Kaji nasi, lagi ngerti jo, demi Allah Sebab Pak Leku diroteh-roteh kaya ngene, aku mesti balas pitung puluh meluk-meluk ewang kafir tak roteh-roteh kaya ngene. Nembe mandat. Kanjeng Nabi dengan di kan Jibril. Mandat nyampe ke. Wa in aku betul. Wa aku bimit lima uki betul bimit. agar ketemu surat al-Isra' Tuhan al-Ladi Asra' itu bertanya ayat satu juga Nek kuwe kepengen balas kena balas tapi setimpal Walain sabar tu, lalu apa itu beri sabi? Nek kau belum sabar jangan balas, luwe ape? Lepas itu dipahami sementara orang yang galak-galak. wajib. Itu lho keliru mepot. Tapi kalau langsung malik. Perang itu sebatas memberi izin membalas. Tapi balas itu wajib apa orang rumah namanya. Muhammad Nek kuen bales, yon bales so, sing setimpan. Ciro-ciro-ciro sisi, yon bales sisi. Nek kuen sabar jam bales, loe ape. Bales satu badan. Nah? Badan lah? Ayo. Ini lho, sing angin tuh, mak. Nati jahe, ini pun kaya ini lho. Berdoa, kaya gergetan lho. Eh, iki sing atas-atas. Nek kowe sadar ra gelem bales luwe apik. Berarti bales ora wajib. Hukum bales kenging. Di wali roh tiga pasir ini termasuk perjuangan Berjuangan ke agamanya Allah Sing perintah silakoni sing larangan ditinggal. Fa idza nuqira fil naquri maqalikane disebut fil apa sangka semprong di penyebulan kedua mati kabeh Fadhalika Bahasanya mati kabeh Terus sebul kedua Orek kabeh di dina bahas di sing wong kafir kafir ora percaya padhalika mangko te mangkono penyebulan yauma idin ing dalem dina iki yaiku penyebulan kedua yaumun asirun iku dina sing angel dina sing mayat yaumun asirun dina sing payah payah orang kanggo Islam. Al-Kafirina ing atase wong kafir kafir wairu yasire ora gampang. Jadi penyebulan kedua wong mati ditangekno kabeh iki dina sing payah kanggo wong kafir. Oh. Apa keliru? Nah, Dino kiamat itu dina sing payah. Keliru. dina kiamat itu dina sing payah. Kanggone wong kafir. Kanggone wong Islam senenge nene. Hmm. Sebabnya orang Islam banyak wis nak dunia sembahyang, kosong, jasa, nanti alih-alih. Jadi besok karek nopo kepena eh. Mereka kadang-kadang sok menerangake di lokeman itu di lokeman payah. Keliru. Caranya dia di lokeman itu di lokeman payah kanggo wong kape. Kanggo ewang itu pena era mekakak. Hmm. Widadari wis ngantuk-mangkruk nyegat. Nyegat. Sing siji kate jajari derenge rek wong Islam. Lah kafir ora ana wong kafir cek kate jajari Mulane kita majelis Jumat Fajar kita kenalan. Sing ibadah ring Allah sing tenanan. Jadi besok diundang napana ke PHR Mekasar. Bang Islam, besok pula kaya tak terang no, Bang Islam besok rukun. innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum yo rangkul rangkul rangkul itu lalu kafir melek nanti gembolannya bang kafir namanya surat asyuara juz samalah ayat 1 Fama lana min syafi'in wala sadiqin amin. walau annalana lana kabrotan banaku naminal mu'mini ini ucapannya wong kafe surat asyuhara juz somala ayat status ayat status wong kafe ngerti wong islam jorakul rangkulan besok namanya kiamat itu wong islam jorakul rangkulan mlebu swarga diderekake para malaikat jorang-jorangan. Lah wong kabeh gak ana sing rangkul terus gembar-gembar wong kabeh. Famalana min syafi'in sobek awakku gak ana sing nyapaati. Wala sotiqin hamim orang-orang apa sing jenis aku. Walau anna lana karrotam panaku naminal mu'minin Kepenik aku dibalik ke nandunya mana Aku jantan jadi wong Islam baik Gelo Ngerti kaya apa keliru? Saya gila tau, wong kafe Ojo Dino kiamat, dino saya nyusah ake Wong Islam ya susah, wong kafe itu gak keliru Ini aku keliru sing susah wong kafir dalile ala kafirina ghairu yasin terus jadi iki wonten cerita sing panjang banget nyeritakake walid bin nurul Kula cita kakek sunan dan kata Dir lakmi wa man kholak tu wakidya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah حمد يا ربنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد